بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. ويل للمطففين Ölçəmdə və tarazda kəmbərgüçülərə vay. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون Ular kişilərdən ölçəb alğan çağda toluq alıdı. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Kişilərə ölçəb yoki tartib bergan çağda kəm berdi. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Ular büyük bir gündə tirildiganlıqıga işenmemdi. يوم يقوم الناس لرب العالمين O gündə insanlar aləmlərinin pərverdigarının huzurunda tik turdu. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Ular tarazda, ölçəmdə kəm berişdən yansın. Yaman adamlarının namə əmali çoxum siccinda buludu. وما أدراك ما سجين Siccin degan nima? Uni qandoq bilalaysan? كتاب مرقوم U yaman odamlarning qilmishlari xotirlangan bir daftardir. ويل يومئذ للمكذبين Bu kunda inkor qilg'uvchilarga voy. الذين يكذبون بيوم الدين ular qiyamet gününü inkar kılıdı. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ Onu faqat kufrda dedin aşqan intayin günahkar adamla inkar kılıdı. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ونغا بزدن آيات ترمز تلاوت قلنسا او بو قدم كلارنا يكايلر دور دايدو كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هرگز اوندا قمس Balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qorayib ketgan. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Hargiz undaq emas. Haqiqatan ular bu kunda Parvardigorni ko'rishdan man'i qilingan. ثم إنهم لصال الجحيم Ondan ular haqiqatan do'zaxqa daxil bo'lg'uchilardir. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Ondan ularga mana bu sizlar inkor qilgan narsa, ya'ni azobdir deyildi. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين Rastda yaxshi bandalarning nomi amali shak shubsiz illiyonda bo'ludi. وما أدراك ما عليون Illiyonning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? كتاب مرقوم U yaxshilarning amallari xotirlangan yeşheduhul muqarrabun. Onunğa Allah'ın yakın perişleri guvah buludu. İnnel ebrara lefî ne'im. Yaxşılar nimet içinde, yani cennette buludu. Alel eraiki yanzurun. Ular tahtlar üstü durup Allah'ın cennette onlara bergen türlük nimetlerine karaydı. تعرف في وجوههم نظرة النعيم Onlara karaydıgan bolsan, nimetnin onların çıraylardan çıkıp durgan esirini tonuysan. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ular og'zi pechatlangan sop sharob bilan sug'urildi ichishning oxirida uningdan iparning hidi kelib turdi qiziquvchilar shuningga qiziqsin ومزاجه من تسنيم uningga ya'ni sop sharobga tasnimning suyi aralashtirilgan عينا يشرب بها المقربون تسنيم جنات كبر بلاخ بلوب ونوندن الله نن يقن بندلري اشتدو إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون لا حقيقة مؤمنلرن مسخر قلب كلتي وإذا مروا بهم يتغامزون mo'minlar ularning oldidan o'tganda ular o'zaro ko'z qisishyapti وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين uylariga qaytganda mo'minlarning g'ayvatini qilib ma'zi qilgan holda qaytishyapti وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Möminlərni görgəndə bular şəksiz adaşqanlar deyişətdi. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Ular möminlərni kütüşkə əvətilgini yox. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون bugun ya'ni qiyomat kuni mo'minlar kofirlardan kuludi على الأرائك ينظرون kofirlarning holiga isil taxtlar ustida o'ltirib nazar tashlaydi هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Kapırlar müminlerini məskir qılğan qılmışlarının cəzasını tartdı mı?